Мікола цябут прыйшоў да меці ўзбуджаны. Для прыліку хвіліну пасядзеў, попрасіў: « Правядзі мяне. І першы падаўся да дзвярэй. Меця выйшаў на двор услед за ім. Па нахмураным міколавым твары відаць, што тоіць нешта важнае. Я быў у рэдакцыі, там на падлозе валяецца шрыфт. Колькі хочаш, як сцямнее. Сходзім, набяром, навошта як навошта лістоўку надрукуем паслухаем радыё надрукуем залезце в рэдакцыі раённай газеты якая цяпер пустуе няцяжка доўгая змрочная будыніна стаіць з выбітымі вокнамі расчыненымі насцеж дзвярамі яе ніхто не ахоўвае ніхто ёй не цікавіцца а У памяшканне намяло снегу, под нагамі валяюцца абрыўкі газет, паперы. Поўзаючы па падлозе хлопцы збіраюць холодныя металічныя літаркі. Шрыфт цяжкі, адцягвае кішэні. Калі прынеслі шрыфт да лобіка і высыпалі на разасланы мяшок, здалося, што яго мала маленькая кучка. Зрабілі яшчэ адзін заход ужо ў трох прыхавай шрифт дзе-небудзь попрасіў мікола вынесе з хаты добра згадзіўся лобік Сергей вярнуўся з гарбылём на чацвёрты дзень над вячоркам у лобіка яго чакалі не гаворачы ні слова Сергей выняў з кішэні дзве радыёлямпы і паклаў на стол у лямпы адлівалі бляскам матавага срэбра яны былі як новыя шура ўсё рабіў сам асцярожна паставіў на табурэтку спаяны на жывую нітку прыёмнік подключыў сухія батарэі потым палез на гару вешаць антэну заземленне зрабіў просто у уваткнуўшы між масніц падлогі кавалак меднага дроту. Все сачылі за ім стаіўшы дыханне. Кантрольная лямпачка, прыстасаваная да прыёмніка ад кішэннага ліктарыка, вспыхнула як маленькая зорачка. Ланцу дзейнічаў, замыкання не было. У міце закалацілася сэрца, так як цяпер не хваляваўся ні на адным экзамене. Ён яшчэ ні разу ў жыцці не слухаў прыёмніка. У будцы не было нават рэпрадуктара, і ўсё, што рабіў шура, здавалася чарадзействам. Нарэшце шура ўзяў са стала лямпу і асцярожна ўставіў яе ў гняздо. Міця не ведаў, што павінна зараз адбыцца, але ён чакаў цуда не ну нечага незвычайнага што адразу б зняло з твару напружаную зацятасць нахмуранасць просвятліла б іх хлопцы стаялі як і ён сам нібы каменныя слупы шура круціў рычажкі прыёмнік маўчаў так прайшло некалькі хвілін на дрень нарэшце прамоіў шура і выняўшы з прыёмніка лямпу шпурну на падлогу базыль падаў яму другую хлопцы загаварылі замахалі руками захадзілі па хаце але мабыць канчатковай надзеі не губляў ніхто бо ўсе адразу сцішыліся змоўклі як толькі шура пачаў прабаваць другую лямпу подвяла і другая. Всё скончылася. Цяпер ясна, што прыёмніка няма. І невядома, калі яго можна будзе паслухаць. Митя адчуў, як расце ў грудях холодны сум, не хацелася нічога гаварыць. Лобік дыбаў па хаце, звесіўшы галаву, Ён з самага пачатку не верыў, што шоу размайструе прыёмнік і мог бы цяпер радавацца, але маўчаў. Мікола гартаў кнігу. Базыль наском чаравіка піхаў батарэі пад ложак яны цяпер не мелі ніякай каштоўнасці. І толькі адзін Сергей паводзіў сябе дзіўна. Яго выгляд зусім не паказваў, што Сергей засмучан няўдачай, нават здаваўся вясёлым. Не вешайте носа, — нарэшце загаварыў ён, і голос яго задрыжаў чорт яго бяры з гэтым прыёмнікам. І без яго ясна, што Маква наша не сталі яе. У гарбылях ёсць радыё нямецкае. Немцы перадаюць, што занялі зімовыя кватэры, наступаюць нашы. Гэта было як выбух бомбы. У першую хвіліну ніхто не прамовіў, слова нават все чакалі что скажа Сергей яшчэ ну а фронт дзе крыкнул базыль не ведаю это ж нямецкое радыё яны паведамляюць что скарацілі фронт і занялі зімовыя кватэры нібы все савецкія атаки адбіваюцца я таму і не гаварыў спачатку думаў что лямпы спраўныя удастся паслухаць які-небудзь горад яны назвалі спытаў лобіка Калінін назвалі. Баі ідуць под Калінінам, А яшчэ раней сказалі, што здалі Ратоў, Ратоў наш. Лобі кінуўся да стола. Шукаючы геаграфічны атлас, цэлымі стусамі шпурляў на падлогу кнігі, на стале атласа не знайшлося, і хлопцы, Памагаючы Івану раскопвалі кнігі наваленыя за ложкам у кутку на прыпечку і ў вялікім матчыным куфры. Атла знайшлі на ложку под падушкой. Іван, відаць, разглядаў яго, кладучыся спаць. Хлопцы схіліліся над картай. Калінін горад на волдзе нібы навісаў, над москвой з паўночна-ўсходняга боку далёка зайшлі раздумліва прамою лобік хацелі акружыць москву дык ты скажы калінін у немцаў ці ў нас не ведаю Сергей стараўся нешта ўспомніць і яшчэ один город называлі невялікі здаецца под москвою я забыл які иван вадзіў пальцам по карте вязьма не калуга не сухінічы не меншых гарадоў на карце не было і лобік перастаў дапытваць Сергея а калі ты ты слухаў радыё пазаўчора немцы хваліліся што подбілі 120 наших танкаў танкаў здзіўлена ўсклікнуў базыль Дык самі ж яны заяўлялі што савецкіх танкаў няма калі наши наступаюць танкамі то немцам капут можа наши под смоленском ужо выказаў здагадку міколка можа падыходзіць да гомеля прамовіў шура наши будуць наступаць на галоўным напрамку заявіў лобик самае галоўнае адагнаць немцаў ад москвы бачек навіслі калінин занялі это не жарты навеслі навеслі перакрывіў базыль уцякают твае немцы без аглядкі у ты ты разумеешь закипяціўся лобик думаешь так лёгка дамагчыся пералому паспрабаваў бы сам ты заўсёды быў паражэнцам дурань готова была выбухнуть спрэчка яе спыніла иванова маці хлопцы гэта клямантавалі што яна прачнулася хоць за апошні час прызвычаілася да крыку ваня ты азвалася маці з печы. Павыганяй солдат, Яны забяруць цябе з сабой. І прагані з гарышча злодзея, Я чую, ён там ходзіць. Спі, Іван супакойвае маці, гэта не салдаты, а хлопцы. Кавенька Васіль, лямцаў шура міця, Ну, абходчыка сцяпана сын, што на будцы жывуць ты ж их ведаеш прагані злоця я маці плакала размазваючы слёзы па твары ён абкраце нас сціхне мама няма ніякага злодзея это ветер чуе стукае каніцамі ветер але жанчына напалоханая ў сне не магла супакоіцца Іван накрыў маці коўдрай, жанчына дрыжала, ціха ўсхліпваючы. Хлопцы пачалі разыходзіцца. Ну бо я. Яшчэ нязведаныя пачуцці поўняць мецевы грудзі. Тое, што ён сёння пачуў, яшчэ учора здавалася цудам прывабным сном. Ён як бы падняўся пасля цяжкай хваробы. Зноўку пазнавалася ўсё навакольнае, і ад таго, што ўсё стаяло на сваім месцы, было ранейшае знаёмае, душу агортвала мяккая лагодная сцішанасць. Вецер дме холодны сячэў твар калючымі гарошынамі, шуміць у голых вершалінах, у цёмных панадворках. Тэлеграфныя драты, жгудуць, неба чорнае, нізкае, здаецца там над лесам, канчаецца. У полі віхура валіць з ног. Міця, згінаючыся, ідзе насупраць ветру, трэ далонямі, адубянелы твар вушы, Зіма бярэ сваё студень нясе новыя снягі і новыя вятры.